Kila jamii na kila mila wana taratibu zao za kuomba dua. Mayahudi, Manasara, Mabuda na watu wa mila mbalimbali wana taratibu zao za kuomba dua ambazo walizozizua na kuziandisha kwa upande wa nafsi zao. Ma anzalallahu biha min sultanin Allah hakuteremsha kwa hayo anayafanya hoja yoyote. Sisi Waislamu tumewekewa taratibu maalum za kumwomba Allah tabaraka wa taala, na kwa kuwa Allah ni mwenye kukubali na kuitika maombi ya waja wake, uduuni astajib lakum, niombeni na nitakujibuni, nitakuitikieni dua zenu, iwapo mtatimiza masharti ya dua inalladhina yastakbiruna an ibadati hakika ya wale ambao wenye kufanya kiburi wakajivuna wakaacha kuniomba mimi sayadkhuluna jahannama dakhirin karibuni hivyo wataingia katika moto wa jahannam hali ya kwamba watu hao ni madhalili Allah anao, anapenda sana jambo la kuomba dua kutoka kwa waja wake Uislamu ukaweka taratibu maalum na adabu maalum adabu za kuomba dua na hapa sisi tutazitaja adabu tano za kuomba dua adabu ya kwanza ayabda bihamdillah wa yusalli ala nabii nabi sallallahu alaihi wasallam aanze kwa kumhimidi Allah kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نأمتكي رحمة أم صلية انتم صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك كذلك دعاءك في الفيل أي ختمشة أي فنجية كتمحيدي نقوم صلية انتم صلى الله عليه وسلم كبسيمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وتحابته طيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أو نكنيزو ambazo zimekuja كتك ختام الدعاء imekuja حديثي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسممتم يا الله كل دعاء محجوب دعاء يوتي ni yenye kuwekewa kizuizi hata yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mpaka itanguliwe na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin, na watu wa Muhammad, watu wa Mtume wa Allah, wale walimwamini na wakamfuata na wakafa katika Uislamu. Hii inaonyesha umuhimu mkubwa sana katika jambo la kuomba dua kwa kumtanguliza na kumsalia na kumhimidi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndio khairul bashar ndio bora katika viumbe hadithi hii akhrajahu tabarani fi awsat ni hadithi juzi 4 hadithi 448 وفي روايه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مسما ina duaa mawqufun baina samai wal ardi, hakika dua unayoomba inazuiliwa baina ya mbingu na ardhi. Wewe unaomba dua, basi zinakwenda mpaka katikati ya mbingu, na kabla ya kufika katika mbingu inazuiliwa dua yoyote ambayo wewe unaiomba. La yusaadu minhu, dua hiyo haipandishwi ikafika katika mbingu na kwa Allah tabaraka taala shay'un, sehemu yoyote katika dua zako hatta tusalli ala nabiyika mpaka umsalie mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ya Saidna Umar hayo yani sahaba kamsikia mtume Allah akizungumzia hayo kwa hiyo jambo la kumsalia mtume Allah inda ahlu sunna wal ndio jambo ambalo limepewa kipaumbele watu wa sunna ndio wenye kumsalia mtume sana kuliko mtu yoyote kwa sababu wanafahamu umuhimu wa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna yake iliyothibiti pasina kuzidisha maneno mengine katika sala ya mtume hadithi hii rawahu tirmidhi amepokea al tirmidhi ni hadithi 490 an فضالة ibn ubaidillah radiyallahu anhu qal sami'a قال سمع رسول الله rajulan yad'u fi salatihi رجلا يدعو في صلاته mtume Allah alimsikia mtu mmoja katika masala yake anaomba dua katika sala yake lakini ndani ya dua yake hiyo lam yumajjidillah ta'ala hakumtukuza Allah tabaraka taala kaanza kumhimidi Allah ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا hakumsalia na kumtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam ima ilikuwa katika sijida yake mtu yule au katika rukuu anasoma yuko katika atashahud at, atahiyatu akawa ameomba dua moja kwa moja faqala mtume akasema kumwambia mtu huyu na kuambia watu wengine ambao wako humo katika msikiti ajala hadha huyu mtu kafanya haraka sana yani kaomba dua tu moja kwa moja hakumtukuza mtu, hakumtukuza Allah na kunisalia mimi ameomba tu dua yake rabbana atina fi dunya hasana hakuanza alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ajjala hadha huyu mtu mbona amefanya haraka sana thumma da'ahu kisha mtume ya Allah akamwita mtu huyo faqala lahu akasema kumwambia yeye mtu huyo au lighairihi au mtu amelisema kwa mambo mengine idha salla hadukum wakati atakaposali wakati atakapoomba dua mmoja wenu falyabda bitamhidillah aanze kwa kumhimidi Allah wathanai alayhi na kumsifu Allah kwa sifa zake thumma yusali ala nabii kisha amsalie mtume ya Allah thumma yaduu ba'da bado bimasha kisha baada ya hapo aombe dua yoyote ambayo yeye mwenyewe anaitaka iko ruhusa ya mtu kuomba dua anayoitaka baada ya zile dua ambazo mathura ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نمتمي الله لمونا متموجا فمجد الله وحمده متويو alianza kumtukuza Allah na kumhimidi Allah kwa sifa zake wa salla ala nabii sallallahu alaihi wasallam mtu huyo akanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب ewe ewe uliyesali na ewe uliyeomba dua uduu endelea kuomba dua tujab utaitikiwa dua zako baada ya kumtukuza mtu yule sana Allah na kumsalia mtume Allah akawa naomba wingi wa dua mtume akawa anazisikia dua zile mtume aliingia hima na ham akamwambia ayuha almusalli ewe mwenye kuomba dua ud'u tujab omba dua endelea kuomba dua dua zako zitaitikwa kwa hiyo muislamu anatakikana ajihimize sana katika kumsalia kumtukuza sana Allah na kumsalia mtume Allah sana halafu aombe dua zake wala hakuna ubaya kama dua ile itakuwa misikia mtu wa kuliani kwake kushotoni kwake wala hakuna ubaya mazal hajainua sauti sana katika kuomba dua yake hiyo hadithi hii rawahu tirmidhi ni juzi ya pili ukurasa nambari 488 naam aina nyingine adabu nyingine katika adabu ya kuomba dua adduau fi rakhai wa shidda kuomba dua kipindi cha raha maisha yako mazuri, huna shida, mambo yanakwenda vizuri kabisa, basi usije ukajipotee kwa kusema ah, haina haja kwamba dua bwana, mambo yote yako sawa sawa bwana, yako sawa kabisa, au kwa vijana yako poa, yako poa kabisa, ikawa mtu umeacha kuomba dua. Kuomba dua wakati wa raha wa shida na wakati wa shida, dhiki, majonzi, mitihani, omba dua katika vipindi vyote viwili hivi, kipindi cha raha na kipindi cha shida. na hayo ni kutokana hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu qala amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunakasema man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda shadaidi wal kurabi falyukthir duaa fi rakha mwenye kufurahi mwenye kupenda kumwitikia Allah dua yake mtu huyo wakati wa shida, kama anapenda dua zake ziitikiwe, Allah aziitike, ampe maombi yake wakati wa shida na wakati wa misukosuko. Falyakthiri dua, basi na afanye wingi wa kuomba dua kila wakati. Basi wakati wa misukosuko hata pasina hata Allah, Allah tayari kishamwondoshea shida zake akithirishe kuomba dua fi rakhai, katika wakati wa kipindi cha raha, wakati mambo yake mazuri kabisa, basi huo ndo hasa muda wa kumwomba Allah sana kabisa, kama kwamba yuko katika shida nyingi, kumbe hana matatizo yote wala hana shida yoyote. Aombe dua sana, aswali sana katika kipindi cha raha, basi Allah atamkumbuka katika wakati wa shida zake. Qala llahu taala, na Allah anaonyesha umuhimu wa mtu kuomba dua sana na kumtaja Allah sana wakati wa raa, wakati wa shida, Allah anaitika dua yake mtu huyo. Amesema Allah katika fi Yunus kuhusiana Nabiullah Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam, hinama daahu faanjahu, wakati Yunus alipoomba dua akiwa ndani ya tumbo la chewa au ndani ya tumbo la samaki mkubwa utu ni samaki mkubwa sana faltaka lhutu wa huwa mulim alimwezwa Yunus ibn Mata na chewa hali ya kwamba ni mwenye kulaumiwa kwa kule kuwakimbia watu wake aliyowalingania ikawa watu hawataki chochote hawasikilizi chochote hawaamini chochote ala akamwahidi kama nitawaangamiza watu wako wakapewa siku tatu wale watu kama hawakuamini wataangamizwa ilipoingia siku ya tatu yake ile akona da hapa tutakuja kuangamizwa sote hapa ndipo alipokimbia nabiullahi Yunus ibn Mata akenda baharini kule watu wanajiandaa kutoka na mtumbwi wao na kidao chao akamwambia jamani ye, eh, nisaidieni mzee unaenda wapi au chukueni tu mnavua vua huko na mimi katika kidao chenu hichi lakini kumbe anakimbia nabiullahi Yunus alayhi salam walipofika sehemu ya mbali ya maji kidu, kitumbwi kile kidawa kile kinataka kuzama wala hakina watu wengi mmoja mwenye hikma akasema humu lazima kuna mtu amemkimbia bwana wake watu hawana dini wana itikadi tu wanaishi kiitikadi itikadi hapa lazima kuna mtu kamkimbia bwana wake yani kama vile mtu anapopata misukosuko akiwa na wenziwe halafu watasema hapa lazima kuna mtu kaondoka kwake hakuwaga ndio maana sisi tunapata shida kama hizi itikadi zinakuwepo kwa watu ambao wasiokuwa na imani za dini akida ilikuwa sahihi eh, wana itikadi itikadi zao wengine mtu kaona bundi katika nyumba yake akasema ah basi hapa wachawi washanizunguka katika nyumba hii bundi kumbe ni ndege kama ndege wengine kama analiwa anaweza kumchukua akamchinja akampika supu akala lakini ana itikadi hizo kwa sababu wako mbali sana dini kwa hiyo hawa watu wakasema hapa lazima kuna mtu kamkimbia bwana wake kiitikadi lakini wao wanasema kiitikadi lakini ilivyo kwa upande wa nabillahi Yunus ilikuwa ni kweli kakimbia amri ya Allah akaingia katika mtumbu yule mtumbu unataka kuzama pakapiga kura kila vibao vile vya kura vinamwangukia yeye kwamba azamishwe tu ndipo kwa mara ya tatu akasema kwamba jamani ye eh, wacha nijitupe mwenyewe katika maji ah, naona sisi unaona umechelewa chelewa sana mzee hebu jitupe bwana usitabishe sisi kujitupa tu samaki yule kama nyengumi chewa huti kubwa sana likafunua domo hivi mdomo wake yule akaingia katika tumbo la samaki wala hakupita hata katika meno ya samaki yule kaingia katika tumbo Tumbwi na kidao kile kikatulizana, kinakwenda vizuri, jamaa wanaendelea kuvua baharini kule, wala hawana habari ya mtu kama kazama, kamezwa na eh, chiwa, wala si muhimu kwa wao. Wao muhimu ni kuvua samaki tu. Huyo samaki anaondoka naye Nabillahi Yunus ibn Mata kwenye maji mingi, na akazama naye chini huko. Ilikuwa ni usiku na wakati wenyewe imo ndani ya tumbo la chewa, ni kiza na kiza cha bahari, ndipo walipoakinisha kwamba hapa hakuna njia yoyote ya kuokoka isipokuwa lazima ni nimuombe Allah tabaraka taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Baada ya kumtukuza sana Allah tabaraka taala, kumtasbihi sana, akasema hivyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hakuna yoyote apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Umetakasika Allah na kila namna ya upungufu, huna upungufu, huna kasoro yoyote. Umetakasika Allah. Hakika mimi ni miongoni katika watu ambao waliodhulumu nafsi zao. Allah anasema lau asingekuwa minal musabbihina, miongoni katika watu ambao wenye kumsabihi Allah sana lalabitha fi batnihi anasema falaula annahu kana min almusabbihin laiti yunus ibn mata asingekuwa ni miongoni mwa watu wenye kumsabihi sana allah wakati wa raha lalabitha kwa hakika hakuna wasiwasi wowote lamu taukidi lamu ya mwanzo hiyo lalabitha kwa hakika hakuna wasiwasi wote angebaki fi batnihi katika tumbo la uti ila yawm yubathuna, sisi tumeghadhibika naye, tungembakisha mpaka siku atakafufuliwa viumbe. Yani kiama kinalia parapanda, yeye yumo ndani ya tumbo la chewa. Umuhimu na ukubwa wa kumtaja Allah wakati wa raha, Allah anakusaidia katika wakati wa shida. La yadu ala ahli, kadhalika vile vile katika miongoni katika mambo ambayo anatakikana mtu kuyafanya asiombe dua katika adabu zile za kuomba dua la yadu ala ahlihi asiwaombee dua mbaya watu wake mkewe wanawe jamaa zake familia yake rafiki zake ambao hawana kosa lolote lile asije kuombea dua mbaya watu wake au malihi au akaomba dua mbaya kwa mali yake au waladihi au mwanawe au nafsi au yeye mwenyewe akajiombea dua mbaya asiombee dua mbaya. Katika adabu ni kuomba dua njema nzuri, watu wake, mali zake, wanawe, yeye mwenyewe. Hadithi imekuja ya Jabir radhiallahu anhu fi rajuli alladhi la laana ba'irahu, kusia mtu ambaye alimlaani ngamia wake. Alikuwa ni mtu katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngamia wake hivi, kwengine kamvuta kamba, ngamia anakwenda huku na yeye anamvuta huku, kwa hiyo akamlaani ngamia laana ya Allah iwe juu yako wewe ngamia wewe utesa kama hivi wewe akamlani ngamia yule na mtume Allah yupo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hapo mtume kasema man hadha allainu ba'ira huyo anamlaani ngamia wake ni nani huyo si kama mtume kusikia sauti ile amesikia na amemjua lakini anataka kuonesha uzito na ubaya wa mtu kuombea dua watu wake au mali zake na mnyama au ni katika mali yake qala ana ya rasulullah yule mtu akasema mimi ndio ambaye nimemlaani ngamia wangu huyu alitutesa bwana alikuwa yuko juu ya ngamia amempanda laana ya Allah yuko juu yako sisi tunataka tuende spidi hapo kwenda kidogo kidogo laana ya Allah juu yako ngamia wewe mtume akamwambia anzil anu shuka shuka juu ya ngamia huyo fala tusahibna bimaluni, sisi hatuwezi kufuatana na mtu ambaye anawalaani viumbe, hatuwezi kufuatana naye. Ilikuwa ni makaripio, si kama mtume anamwambia usifuatane na sisi, maana yake anamkaripia usifanye hivyo, kwa laani wanyama wako, mali zako. Na leo imeenea sana, mtu biashara zake hazendi, ah, laana za Allah ziwe juu yake, bora duka lipotelee mbali, sina faida anayopata mimi hapa bora nikose mimi bwana la tadu ala anfusikum mtume kasema msiombe dua dhidi ya nafsi zenu msijiombee dua mbaya ukasema maisha yenyewe haya magumu bora nife mimi bwana bora nipigwe gari bwana wako watu wao wanaomba dua mbaya msukosuko umempata mtu anakamata chupa ile ya jiki anataka jiki nitakakunywa kilozoni nitakakula madonge yale au anajiombea dua bora nifi bora nifi kuliko hali kama hii mtume akasema la tadu ala auladikum msiwaombee dua mbaya watoto wenu hata kama ni wabaya kiasi gani hawakusikilizini msiombee dua mbaya watoto wenu wala tadu ala amwalikum na wala msiombe dua juu ya mali zenu la tuwafiku min Allah saa isije kuwafikiana kwambie ndiyo saa ya ijaba hiyo muda wa kujibiwa dua ukawa Allah nakupa, anapokea dua alafu nyinyi mnaomba dua mbaya hizo la tuwafiku min Allahi saatan yusal fiha ataa fayustajaba lakum, msije mkaomba dua wakati ambao Allah anakupa, anakubali ampokea dua akakubali dua zenu ambazo ni dua mbaya mmeomba. Hizi ni katika tatu katika adabu za dua, lakini inshallah tutoshika na hapo, tutakuja kuingia adabu ya nne. na adabu ya tano katika adabu za kuomba dua سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم